Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 2-ն է, տարվա երկրորդ օրը։ այսօրը պատմության մեջ։ 1492 թվականի այսօրը Գրանադայի գրավումով ավարտվեց Ռեկոնկիստան, Պիրենյան քրիստոնյաների մուսուլմանների կողմից Պիրենեյան թերակղզում գրաված տարածքների վերանվաճման երկարատև գործընթացը։ 1757 թվականի հենց այսօրը Միացյալ Թագավորությունը գրավեց Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքը։ 1788 թվականին Ջորջիան դարձավ Միացյալ Նահանգների 4-րդ նահանգը, 1843 թվականի հենց այսօրը առաջին անգամ բեմադրվեց գերմանացի երգահան Ռիխարդ Վագների թռչող հոլանդացին օպերան։ 1959 թվականի այսօրը խորհրդային միությունը տիեզերք ուղարկեց Լուսնի հետազոտման առաջին միջտիեզերական ավտոմատ կայանը Luna 1-ը։ 1998 թվականի հենց այսօրը Ռուսաստանում շրջանառության մեջ մտավ նոր ռուսական ռուբլին։ 1942 թվականի այսօրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ճապոնական զորքերը գրավեցին Մանիլան։ 1945 թվականին հակահիտլերյան խմբավորումը ռմբակոծեց Նյուրնբերգ քաղաքը։ 1967 թվականի հենց այսօրը նախկին կինոդերասան եւ ապագա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը երթվեց որպես Կալիֆոռնիայի նահանգապետ։ Այսօրը ծնվել են 1873 թվականին Միանձնուհի կաթոլիկ Սուրբ Թերեզ Լիզիոացին, Նա 4 կանանցից մեկն է պատմության մեջ, ով արժանացել է եկեղեցու դոկտորի կոչմանը։ 1920 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող Այզեկ Ազիմովը։ Ամերիկացի գրող ֆանտաստ կենսաքիմիկոս գիտաֆանտաստիկ գրքերի հեղինակ Ազիմովը գրել եւ խմբագրել է ավելի քան 500 գիրք, մոտ 90000 նամակներ եւ բացիկներ։ 1952-ի այսօրն է ծնվել Արցախի ազատամարտի մասնակից Շահեն Մեղրյանը։ 1968 թվականին ամերիկացի դերասան պրոդյուսեր Քյուբա Գուդինգ կրտսերը 1976 թվականի հենց այսօրն է ծնվել իսպանացի դերասանուհի Պաս Վեգան, որը խաղացել է մեծ եղերնի մասին պատմող Արտուտների ագարակը ֆիլմում, մարմնավորելով Նունիկի դերը։ Այսօրը տոնում են Շվեյցարիայում այսօր Սուրբ Բերտոլդի օրն է։ Այսօր հունվարի 2-ն է, տարվա վարտի մնաց 363 օր։